Բարև ձեզ սիրելի հայրենակիցներ, եթերում գյուղական էսքիզներ հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում կնքվեց համաձայնագիր ԼՂ գյուղնախարարության եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի միջև։ Մարտի 3-ին կնքվեց համաձայնագիր ԼՂ գյուղնախարարության եւ Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանի միջև։ ԼՂ գյուղնախարար Արամ Մխոյանի խոսքով համագործակցելու են նորաստեղծ տեխնոլոգիական համալսարանի հետ եւ այդ համագործակցությունն անչափ կարեւոր է, քանի որ ժամանակն իր պահանջներն է թելադրում, անհրաժեշտ է աշխատել ժամանակակից մեթոդներով, նոր սարքավորումներով։ Այսօր մեր հանդիպման նպատակը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղատնտեսության նախարարության եւ Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի միջև կնքվող համաձայնագիրն է, որը հետապնդելու է շատ կարևոր մի իմաստ։ Մենք համագործակցելու ենք նորստեղ Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի հետ, պատվիրելու ենք մեզ անհրաժեշտ կadrեր, որովհետև մենք կարողանանք այն խնդիրները, առաջադրանքները, որ դրված են մեր առջև, գյուղատնտեսության ոլորտում տեխնոլոգիաների ներդրման, տեխնոլոգիաների զարգացման եւ գյուղատնտեսության ոլորտը ընդհանրապես տնտեսությունը զարգացնելու համար կարողանանք այդ խնդիրները կատարել։ Իհարկե բոլորը շատ լավ գիտեք, որ այսօրվա ժամանակներում, այսօրվա դարում ես նույն նույնիսկ կասեի ոչ թե դարում, այլ այսօրվա օրերում առանց ժամանակակից տեխնոլոգիաների ներդրման, ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառման աննար է որևէ լուրջ հաջողությունների հասնել ժամանակները փոխվել են, երբեմնի ուրեմն ձերքի որոշակի ժամանակների արդյունքում ձևավորվող աշխատանքի կամ արդյունքների փոխարեն այսօր նույնիսկ րոպեների վարքյաների ընթացքում հնարավոր է շատ բան փոխել։ Եվ մեզանից շատ բան չի պահանջվում նոր յուտեր անելու համար, մեզանից ընդամենը պահանջվում է աշխարհում ստեղծված յուտերի տեխնոլոգիաների ընդամենը արագ ներդրում եւ կիրառում։ Եվ այս հարցում մեզ օգնելու է Շուշի նորաստեղ տեխնոլոգիական համալսարանը, որի որի հետ մենք ունենալու ենք համաձայնագիր ագրարային ոլորտի մասնագետների վերամշակող ձեռնարկությունների մասնագետների անասնաբուժական, անասնաբուծական, նաև ձկնաբուծության ոլորտի մասնագետների պատրաստման հարցում մենք իհարկե լիավույս ենք, որ պարոն Թոքմաջյանի փորձը գիտակրթական կազմակերպության հիմնարկի ղեկավարման արդյունքում այնքան մեծ է, որ մենք առաջիկայում կունենանք այն կadrերը, որոնք անհրաժեշտ են գյուղատնտեսության ոլորտի տնտեսության մեջ բարեփոխումների, տնտեսության մեջ նոր տեխնոլոգիաների կիրառման արդյունքում Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանի պատրաստված կadrերի հետ կապված։ Շուշիի նորաստեղծ տեխնոլոգիական համալսարանի ռեկտոր, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Հովանես Թոքմանջյանը համոզված է, որ 1-2 տարի հետո կերևա իրենց աշխատանքի պտուղները։ Այսօր կարևորագույն օր է, երբ Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը համագործակցության պայմանագիր է ստորագրում Լեռնային Ղարաբաղի կարևորագույն ոլորտներից մեկի պետական մարմնի՝ դա գյուղատնտեսության նախարարությունն է։ Պայմանագրի հիմքում դրված է ագրարապայմանային համակարգի ուղղությամբ տարվող աշխատանքները ինչպես ուսումնական, այնպես էլ գիտական մասով։ Այստեղ ես ուզում եմ ավելացնել նաև, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը նաև բաղվում է բնօգտագործման այնպիսի կարևորագույն խնդիրներով, ինչպիսի ջամբարների շահագործումն է եւ ռոռոգման ապահովումը գյուղատնտեսության համար։ Ես համոզված եմ, որ 1-2 տարվա ընթացքում մենք կարողանանք հսկայական քայլ կատարել առաջ եւ համագործակցության մեջ որակյալ կadrերի պատրաստումից բացի, ես կարծում եմ, որ մենք պետք է հետազոտական աշխատանքներում գործ կատարենք, մենք այստեղ անելիք ունենք։ Երբ ստեղծում էր Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարանը, ակնհայտ էր, որ սա ընդհանրապես անվան փոփոխություն չի, Եվ այսօր մենք նպատակ ունենք հրավիրելով նաև արտերկրից, ինչպես նաև Հայաստանից լավագույն մասնագետների Շուշի տեխնոլոգիական համալսարանը բարձրացնելու միջազգային չափորոշիչների մակարդակի։ Կասնի մի քանի տարի եւ մեր համագործակցությունը կունենա արդեն շոշափելի արդյունքներ բայց արդյունքներ պետք է լինեն անմիջապես նաև հիմա։ Մոտակա ժամանակում մենք հանրությանը կզեկուցենք այն արդյունքների մասին, որը ծնվել է այս համագործակցությունից։ Այս առումով ամենայն պատասխանատվությամբ եք վերաբերվելու այս պայմանագրի դրույթների կատարմանը Լրագրողներին հետաքրքրում էին տարաբնույթ հարցեր։ Այն հարցին, թե ինչու առ այսօր չի ուծվել լավագույն մասնագետների հարցը, պարոն Թոքմաջյանը պատասխանեց. Ես երբեք չեմ փնովում եւ չեմ մեղադրում միջև իմ հարվածները։ Ուղղակի կա մակարդակ, որի վրա հենվելով պիտի առաջ գնանք։ Եթե մեզ ձեռնտու էր այն մակարդակը, որ այսօր կա, այդ հարցը չէիք տա, որտեղ մենք կadrերի լրացում չենք ունեցել։ Արցախի pedagogical համալսարանի հետ կապված ասեմ, որ նա շատ հումանիտար մասնագիտությունների եւ մանկավարժական մասնագիտությունների դարբնոց է։ Լավն է թե դա վատը իմ որոշելու հարցը չի։ Դրա համար կամ պատասխանատուներ կա համալսարան դուք խոսակ։ Ես խոսում եմ տեխնոլոգիական համալսարան տեսարանի մասին, տեխնոլոգիական մասնագիտությունների մասին, երկու դեպքում էլ այսօրվա մեր իրավիճակը ոչ միայն այստեղ, այլև ընդհանրապես ամբողջ տարածաշրջանում զարգացման անհրաժեշտություն ունի։ Գիտատեխնիկական պրոգրեսը ավելի արագ է զարգանում, քան մենք կարողանում ենք դրան վերաբերվել, ռեակցիա տալ, որովհետև անմիջապես դրան արձագանքելը անհրաժեշտ դա ժամանակատար մեծ ֆինանսատար խնդիր է, Եվ ստեղ ամենադժվար բանը, որ մենք պիտի անենք, փոքր միջոցներով կարողանանք կոնկուրենցիայի մեջ մտնել եվրոպական բուհերի հետ։ Սա շատ դժվար է, բայց դրա փորձը նույնպես կա։ Խնդիրը շատ հստակ է դրված։ 1300 այս տարի երեխայի ավարտում ավակ դպրոցը, որոնց երակշիռ մաս ուզում է դառնալ տնտեսագետ կամ իրավաբան։ Խնդիրը միայն ուսման որակի մեջ չի, որը բացարձակ ճշմարտություն է, որ պիտի որակը էապես բարելավի։ Խնդիրը միայն լավ լուծում գտնելու մեջ չէ, լավագույն կadrեր պատրաստելու գործում կան մի շարք հանգամանքներ, ասաց պարոն Թոքմաջյանը։ Հասարակության մեջ անհրաժեշտություն կա բարձրացնելու յենթակառուցվածքները սպասարկող անձնանց ինժեներների, ինչպես նաև գյուղատնտեսների ինչպես բարոյական, այնպես էլ նյութական կարգավիճակը։ Պիտի հրապուրիչ լինի աշխատել գյուղատնտես։ Խնդիրը հստակ է, Մարդուն պիտի ձեռնտու լինի աշխատելու, օրինակ ջրամբարը վերցնենք, Սարսանգի ջրամբարը։ Եթե ջրամբարում աշխատողը ստանում է 120.000 դրամ, ես չգիտեմ ստեղ ինչ կան ստանում, Հայաստանում այդքան է։ Իսկ բանկերը ստանում է 300, 400, 500.000, նա չոլերի մեջ առավոտից իր գունը աշխատում է հսկայական պատասխանատվությունը նրա ուսերին, իսկ բանկում աշխատողը կարող է գաուստուկը կապել, փողկակը կապել ժամը 9-ին գնալ, ժամը 4-ին տուն գալ, բարձավ այդքան տնտեսագետ կուզենան դառնալ։ Այստեղ խնդիրը նաև հասարակությանն է։ Եվ սա լուրջ խնդրեմա նախին խորհրդային տարածքի համար։ Այսինքն մենք պիտի կարողանանք բարձրացնել գյուղացու, գյուղատնտեսի, գյուղատնտեսական ուրեմն արտադրանք տվողների, ինժեներների եւ այլ սոցիալական ստատուսը եւ նրանց տեղը հասարակության մեջ։ Սա շատ կարեւոր հարց է։ Եվ այս տեսակետից տեխնոլոգիական համասարանի հիմնադրումը նաեւ կապված է այս հարցի հետ, որը դրել են այսօր Լեռնային Ղարաբաղի իշխանությունները։ Ինչ վերաբերվում է ումով ենք անելու, հրավիրելու ենք մասնագետներ դրսից եւ օգտագործելու ենք նաեւ ստեղի ռեսուրսները։ Ով որ ի վիճակի է դաս տալու, մտնելու լսարան, նրանք պիտի խիստ քննություն անցնեն բոլորը եւ նրանք դաս կտան։ Ովքեր ի վիճակի չեն պիտի սովորեն, համենայն դեպս ցածր մակարդակի ուսուցիչը, երբ որ մտնում է լսարան, վտանգում է ոչ միայն որ փչացնում է հնարավորությունը նորմալ մասնագետ ստեղծելու, այլև ամբողջ գաղափարը։ Ինչ ունենք այսօր։ Ունենք այն, ինչ ունենք։ Եթե դա ձեզ ձեռք տար, Եթե դա ձեռք տար տնտեսությանը, ապա խնդիրը չէր դրվի ստեղծելու նոր համասարանը։ Ուրեմն մենք աճելու անհրաժեշտ խնդիր ունենք, եւ մենք խնդիրը պիտի լուծենք օգտագործելով արկա ռեսուրսները, ինչպես այստեղ, այնպես էլ Հայաստանում, եթե պետքա կհրավիրենք նաեւ դրսից եւ միջե պատրաստենք նոր մեր կադրերը դասախոսական։ Երեք խնդիր կա ստեղ լուծելու։ Առաջինը դասախոսական խնդիրն է, կազմի, երկրորդը լավագույն ուսանողները, որպեսզի կարողանանք աբիտուրիենտներին բերել ստեղ եւ չթողեն գնան այն մասնագիտությունները, որ արդեն լճացում կա, եւ երրորդը ապահովել այն ուսումնագիտական բազան, սարքավորումները, լսարանները եւ այլը եւ նաեւ աշխատավարձները, որով հրապուրիչ կլինի աշխատելու այդ ոլորտներում։ Իսկ իմ այն հարցին, թե Պարոն Նատարաչյան կարող ասել, որ Ռոբերտ գյուղատնտեսության բնակավարում աշխատողները լավագույն մասնագետներ են։ Սակայն կա հարցերի հարցը, այն է, որ որ բնակավարն է կապում ավելի լավ մասնագետի հարցում եւ արդյոք պարոն Պոպանյանի հետ դուք քննարկել եք այդ հարցը, թե որ ճյուղը ավելի շատ կարիք ունի եւ այդ ճյուղի վրա կարող է աշխատել։ Պետք է ասեմ, որ Արցախի ապագան դա գյուղատնտեսությունն է։ Բոլորս լավ գիտենք, որ մենք ոչ կարողանանք Գերմանիային մեր արտաբերական ինչ որ ներուժով, հնարավորություններով զարմացնենք, ոչ նույնիսկ Չինաստանին։ Դրա համար մեզ բաժին է ասել, գուցե նաև մեր մեղքով գյուղատնտեսական ապրանքների արտադրությունը եւ դրանով մեր տնտեսությունը զարգացնելը։ Մենք ունենք շատ լուրջ ներուժ, այսինքն մենք ունենք գյուղատնտեսությունը զարգացնելու մեծ ռեսուրս, պոտենցիալ։ Այսինքն մոտ 300.000 հեկտար մենք ի վիճակի ենք գյուղատնտեսական գյուղատեսքեր մշակել, այգիներ, բազմամյա տնկարկներ եւ նմանատիպ գյուղատնտեսական ճյուղերով զբաղվել։ Եվ նույնիսկ եթե համարենք, որ այսօրվա մեր ունեցած կադրերը ամենալավագույնն են, դրանք շատ քիչ են։ Մեր ֆերմերը, մեր հողագործը շատ էլ չարչարվում է։ Անաստաբուծություն, անաստաբուժություն։ Շատ ընտիր մասնագետներ ունենք։ Մի քանի օր առաջ մենք Գերմանիայից ունեինք մասնագետ ընդամենը խոզաբուծության գծով Երկու ժամ խորհրդակցությունից, սեմինար խորհրդակցությունից բացատրելուց հետո մեր մասնագետները մոտենում են ու ասում են, որ ինքը ռոպագանդում է բաց պահվածքով անասնապահությունը, խոզաբուծությունը։ Երկու ժամ խոսելուց հետո մեր մասնագետները մոտենում են ասում են, այս շենքի մեջ մենք կարանք խոս պահենք։ Մի կարանք թե չենք կարա, ես չգիտեմ, դա պետք է սովորել։ Այսինքն աշխարհը գնում է էժան ապրանք, ինչու մենք մրցունակ չենք, որովհետև մեր ապրանքը թանկ է։ Մենք ասում ենք Ռուսաստանի շուկա, Ռուսաստանի շուկան ի՞նչ կապ ունի։ Ամբողջ աշխարհը սննդի շուկա է։ Մենք մրցունակ չենք։ Մենք ունենք է քիչ, անորակ ու թանկ։ Այսինքն մեր երկրում 96%-ը զբաղվում է գյուղատնտեսությամբ։ Իսրայելում 96%-ը չի զբաղվում, 4%-ն է զբաղվում, նույնիսկ 3%-ը։ Նրանք ամբողջ աշխարհին մթերք են ապահովում, լինելով համարյա մեր չափ։ Իսկ մենք մեզ չենք կերակրում, այ դրա համար ենք ուզում։ Անտարային տնտեսություն, մենք մեր անտառները չորացնում ենք, փտելա մեր անտառները։ Եթե մեկին թույլ ես տալիս, իրավունք ես տալիս անտառ հատելու, ինքը դրում ամենալավը այ դրա համար եք ուզում մասնագետներ պատրաստենք։ Զգնաբուծություն, սկսել ենք, մի նոր գործ ենք սկսել։ Չունենանք մասնագետներ, քրդին բերեք, քուրդն է գալիս մեզ խորհուրդ տալի։ Ամոթա, ֆերմերային տնտեսություն, մեր ուզում ենք ֆերմերային տնտեսություն ստեղծել, որ մարդիկ անաստապահությամբ զբաղվեն, հողագործությամբ զբաղվեն եւ այլն։ Եվ իրանք ընդհանրապես թվաբանություն անել չգիտեն։ Վազելով գալիս վարկ են ուզում որ դստում բացադրում են քուզ վերցրած վարկը, դու ամբողջ կյանքը տարապելու ես բանկերին հարստացնելու համար, ինքը կամած կամած հասկանում է, ինքը դա պետք է հասկանար, որ ամեն տվածը չի որ դա օգուտ է։ Բնա օգտագործում, բնա պահպանություն։ Էլի մենք խնդիրներ ունենք մասնագետների։ Մենք ամեն տեղի ջրերը հավաքում ենք, ասում ենք, որ ռացիոնալ օգտագործենք, որ դա բառադի չէ թա, որ թուրքին չտան, պետք է լինեն մասնագետներ, որ ինձ օգնեն։ Բարենամթերքի տեխնոլոգիա։ Մարդիկ գալիս են մի հատ ինչ-որ բակաճոլ են առնում, ասում են դենա, «Դե սկսեցինք մենք պահածո արտադրել։ Հետո այդ արտադրած պահածո ոչ մեկը չի ուզում հոտ քաշի։ Ուրեմն մեզ մասնագետները պետք, որ ոչ թե դրսից բերեք տեխնոլոգը, այլ մենք ունենանք նորմալ մասնագետ, որ մեր պահածոն ուտելու լինի։ Այս սրա համար ենք ուզում այդ տեխնոլոգիական համալսարանը։ Բարեկամներ, այսօրվա համար նախատեսել ենք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկո Ոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ու վարող Սոնա Համբարձումյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։